mina vänner, någonting helt annat. Hej allihop och hjärtligt välkomna till eh, Holgers hörna. Ja, som sagt, hej och välkommen och vad kul att jag får låna ditt öra till detta avsnitt 4. Nu ska vi, precis som jag lovade i slutet av förra programmet, frossa i The Beatles. De är mina favoriter av så många anledningar och det finns så mycket information och detaljer <laughs> att fördjupa sig i så jag skulle lätt kunna ägna säkert flera program åt bara The Beatles och ändå bara hinna en bråkdel. Så av det skälet så får vi begränsa oss och måla med de breda penslarna för att hinna allt på denna timme. Av den anledningen så har jag skippat de tidiga åren. Så jag tänkte att vi börjar med att prata om tredje LPn som kom i samband med filmen Hard Day's Night 1964. För det ovanliga här det är att på den LPn var samtliga låtar skrivna av duon Lennon-McCartney. Och det i sin tur inspirerar många grupper att skriva mer eget material istället för att förlita sig på professionella låtskrivare och det var ju det vanligaste på den tiden. Året efter, 1965, kom Rubber Soul och nu måste vi spela en låt från den LPn. Vanligtvis så fick ju Ringo vara med på törn på varje LP och så också på den här. Men Ringo hade ett ganska smalt tonomfång så därför fick Lennon McCartney specialskriva de låtarna men här på Rubbersol då medverkar han faktiskt som upphovsman tillsammans med Lennon McCartney. Lennon påbörjat utkast till låten redan 59 inspirerad av Buddy Holly. Sen har McCartney gjort om och fyllt på och Ringo fyllt på. Ringo själv, han säger att han bidrog med fem ord i texten och det är precis allt. Oavsett vilket, alla medlemmarna var med och skrev låtar. med sånginsats av Sir Richard Starkey, mer känd under sitt artistnamn Ringo Starr. Så kommer vi då till Sgt. Peppers Lonely Heart Club Band 1967. Tanken var att Penny Lane och Strawberry Fields Forever skulle utgöra temat för LPn. Och den skulle baseras på Beatlarnas barndom i Liverpool. Men den idén skrotades när EMI släppte de här två låtarna som singlar. Och det fanns då en outtalad praxis att släppta singlar inte skulle vara med på kommande album, vilket George Martin följde. Då kom McCartney med den knäppa idén att de skulle gå in i ett alter ego som Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. McCartney menade att då skulle de bli betydligt friare i sitt musikskapande. De skulle inte längre vara The Beatles utan istället bara vara sig själva. Så Penny Lane och Strawberry kom alltså inte med på albumet och George Martin lär ha yttrat att det var hans största misstag att inte ha med de låtarna på LPn. Och innan vi går vidare till Sgt. Pepper måste vi lyssna på någon av de här två ratade låtarna. Och det är svårt att välja, det, båda är ju riktigt bra låtar. Jag gör så här att jag ställer skivorna framför mig. Och så blundar jag och så pekar jag. Ah, ah. ah. Förbannat. Nu välte jag vinglaset. Okej, okay, jag får torka upp här medan ni lyssnar på Penny Lane. Det var den <laughs> låten jag pekade på. Multiinstrumentalisten Paul spelar fantastiskt på sin bas i den här låten tycker jag. En Höfner 500 använder han och han ger den en svängig karaktär med sitt ständigt klättrande nedför på bastonerna. Mm, intelligent, njutbart spel på basen, absolut. Penny Lane. Tillbaka till Sgt. Pepper. Den största hitten från albumet blev When I'm 64 tillsammans med With a Little Help from My Friends. Men jag har valt Getting Better eftersom den är betydligt mindre spelad men ändå en himla bra låt. It's getting better all the have to admit it's getting better. she loves. Getting Better. Samma år, 1967, gav Beatles ut LPn eller dubbel-EPn, beroende på vilket land vi talar om, Magical Mystery Tour. I USA gav man ut Magical som en LP som även innefattade fem singlar, inklusive Penny Lane och Strawberry Fields. Europa fick nöja sig med en dubbel-EP. Året efter, 68, kom det som jag tillsammans med Abbey Road tycker är Beatles bästa LP, det vita albumet som det kallas och som sålde 24 gånger platina. Det gör albumet till ett av världens mest sålda. Bara Eagles, Michael Jackson, ACDC och Led Zeppelin har sålt fler. Det är ett ganska spretigt album med en del konstiga låtar och det är allt från rock typ Back in the USSR, Birthday till den sömniga I'm so tired eller hillbilly liknande Rocky Raccoon eller bluesen Gear Blues eller den där drömska Long Long Long eller helt obegripliga Number Nine Number Nine, Number Nine. Ett ljudkollage skapat av Lennon och Yoko Ono. Här upprepas hela tiden ordet Number Nine. Och de som tror på konspirationsteorin Paul is dead har spelat skivan baklänges och fått fram att det låter som Turn Me On, Dead Man, en förklaring till spretigheten är att medlemmarna mer eller mindre uppträder som soloartister på den här LPn än ett band. En hel del låtar är faktiskt rena soloprojekt där ingen annan i gruppen medverkar. Som exempel McCartneys Blackbird, Martha My Dear, Mother Nature's Son, Wild Honey. Det är rena soloprojekt, likadant med John Lennons Julia. Som sagt, en spretig skiva men ändå med många, många pärlor. Så det har varit svårt att välja en. En absolut favorit är George Harrisons When My Guitar Gently Weeps. Men den är ju <laughs> nästan fem minuter lång så den hinner vi inte med. Så istället tar vi Happiness is a warm gun. Här visar ju Paul sitt tonomfång och hur högt han kunde gå upp. Jag hade ju inte ens kommit i målbrotten när jag försökte sjunga med i de här höga partierna. Och det vet tusan om jag ens då klarade hans uppgång på slutet. She's not a girl who misses much du, du, du, Oh yeah acquainted with the touch of the velvet hand like a lizard on a window pane. The man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots. Lying with his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust. that I'm left uptown. I need a fix, cause I'm gone down. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Ja, där kom Ringos pukslag som signalerar att eh, happiness is a warm gun är slut. Ja mina vänner, nu, nu är det dags för Abbey Road. Såld i över 31 miljoner exemplar. Här finns så många, många bra låtar. Men jag tänker välja Ringo till att börja med. Jag var och är helt fascinerad av hans trumspel. Det var så annorlunda och så kreativt. Och förmodligen så var det det som inspirerade mig till att själv börja spela trummor i början på 90-talet. Och självklart de olika band som jag har varit med i eh, sedan den tiden, ja de skulle ju spela Beatles-låtar. Det var ju liksom en hygienfaktor som krävdes av publiken. Ja, suck. Tillsammans med Sweet Home Alabama naturligtvis. Men den låten har ju varit alla coverbands stigma i alla tider. Men hur som helst, jag hade stora problem att kopiera Ringo-spel och jag fattade inte varför det var så svårt. I synnerhet hans fills, alltså mellanspel i låtarna var obegripliga och omöjliga att kopiera. Hur jag än försökte, nej det funkar inte. Men det berättade jag inte för mina bandkompisar. Istället sa jag till bandet, Ja, vi måste göra vår egen version. Om vi försöker kopiera Beatles då gör vi ju bara en sämre version av Beatles. Och på det sättet kunde jag komma undan med att inte kunna kopiera Ringo-spel. Men säg ingenting. Men så läste jag att han var vänsterhänt och spelade på ett högersätt så han började alltså filsen med vänster hand. Och när jag testade att göra det, ja men då flöt det ju lite bättre. Men för en högerhänt så känns det väldigt bakvänt. Men efter lite övning så funkar det väl någorlunda i alla fall. Det senaste bandet jag var med i, där, där brukar de viska Kom ihåg vänster hand när vi skulle spela en, en Beatles-låt. För började jag med höger då, som vanligt, ja men då blev det ju helt galet. Men någon Ringo, nej det blev jag ju aldrig. Ringo var också den första trummis som satt upphöjd på scen, som att trummisen var en del av bandet. Tidigare var det ju ganska vanligt att trummisen han satt undanskymd bakom bandet, men Ringo hade en energi och skärm som förtjänade en upphöjd scen. Men alla i bandet spelade roll naturligtvis. George Harrison skrev underbara, melodiska, lite djupare låtar eh, som på den här LPn, underbara Something. Paul han skrev ju lite mer trallvänligt, melodiöst och lättsamt men John skrev lite vemodigare, djupare och mer disharmoniskt. Men Ringo, ja, men han skrev ju också låtar. Till exempel Octopus Garden som var hans bidrag till den här LPn. Och visst känns den väldigt Ringo när man lyssnar på texten. Jag vill vara under vattnet i en bläck fiskträdgård i skuggan. <laughs> Va? Ja men ändå, då, visst är det en skön låt. Vi ska, vi ska prata mer om den här låten men låt oss lyssna på den först. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see. in an octopus's garden in the shade. We would be warm below the storm in our little hideaway beneath the waves. Resting our head on the seabed in an octopus's garden near a cave. is garden in the shade. the coral that lies beneath the waves. Oh, what joy for every girl and boy, knowing they're happy and they're safe. We would be so happy, you and me. No one there to tell us what to do. I'd like to be. Hur kan man komma på en sån här konstig text? Hade han möjligen rökt någon lustig tobak? Eller Nej, nu ska du få höra. Inspirationen kom när Ringo var på Peter Sellers båt utanför Sardinien och Peter beställde fish and chips av kocken men fick bläckfisk istället. Heter man Peter Sellers så har man uppenbarligen en egen kock med i sin rodbåt. Hur som helst så berättar skepparen på Peter Sellers båt som inte heller var Peter Sellers- Ja, skepparen berättade att bläckfiskar ofta letar på stranden efter stenar och glittrande prylar för att använda till att bygga sina revir, ja, eller gardens som han uttryckte det. Därifrån kom inspirationen. Du ser, är man begåvad så hittar man inspiration i de mest konstiga situationer. Det sägs också att George Harrison var väldigt, väldigt behjälplig att få till harmonierna i sången. Vilket inte har omnämnts någonstans. Men jag tror att George Harrison, han var sån, han brydde sig inte i sånt. Han hade uppnått någon sorts högre andlighet än oss andra föttiga människor som ständigt letar bekräftelse. Men Harrison, ja, jag tror han var en äkta altruist. Han var helt osjälvisk och hjälpte till utan att förvänta sig någon motprestation. Så, vi behöver fler Harrisonar i världen. Nu tar vi en låt av honom från Abbey Road, Something. Some attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. something. Something annat som är intressant är att Beatles bidrog också till teknisk utveckling inom inspelningsteknik. När till exempel Tomorrow Never Knows från Revolver-LPn spelades in så hade Lennon en väldigt bestämd uppfattning hur han ville att rösten skulle låta. Han ville ha en virvlande känsla i sången med en sorts ekande effekt i en blåsig dalgång. <clears throat> ja, det är sant faktiskt. Hans förslag det var att de skulle hänga honom i en sele som roterade runt micken. Ljudtekniken sa ”Öh, nej, va? Försäkringsbolaget sa absolut inte. Geoff Emerick, genialisk ljudingenjör på Abbey Road-studion, funderade över om man kunde göra tvärtom, att istället för Lennon så skulle något annat snurra. Och då kom han på det, ett Leslie-kabinett. Har du glömt vad det är får du gå tillbaka till första programmet. Efter en hel del modifieringar så lyckades de och Lennons röst kördes genom kabinettet. Jag tänker inte spela låten för Tomorrow Never Comes är en helt förvirrad och ingen vidare bra låt enligt min personliga uppfattning. Du får ju naturligtvis tycka annorlunda. Men jag har rätt. Beatlarna blev rätt tända på soundet när de hörde det och ville använda det till många fler låtar och i många fler koncept vilket var möjligt för när man nu hade lärt sig att köra en sång genom Leslie så kunde man ju i princip köra vad som helst. George Harrisons solo i Let It Be körs genom ett snabbt roterande Leslie, åtminstone i några av alla de otaliga versioner som har spelats in av Beatles utav den låten. Men George Martin han stod emot fler exempel. Han tyckte att en ny teknik som överanvänds den blir ju snabbt också väldigt tråkig och fantasilös. Och han har ju rätt, eller hade rätt. Se bara vad som hände med autotune efter Cheers. Do you believe in love after love? Men inte bara det. Eh, Lennon gillade verkligen inte att dubba sig själv. Vilket var en väldigt vanlig teknik då för att få lite fetare sång. Problemet är ju att du måste sjunga exakt likadant som första tagningen. Exakt! Lennon tyckte att det var urtråkigt att stå och försöka lägga exakt samma sång på ett dubbspår oftast då klockan två på natten och dessutom misslyckas varje gång. Samme eh, ingenjör Emmerich uppfann då ADT, Automatic Double Tracking. Han splittade signalen i två signaler och lade till 50 millisekunder på den andra signalen och resultatet det blev en betydligt fetare sång. Men nu trampar jag i fällan och börjar nörda ner mig i detaljer vilket jag inte skulle göra. Mer än halva programmet har ju passerat säger jag och nu släpper vi Beatles. Men vi släpper inte deras låtar. För det är inte bara Beatles som har gjort Beatles-låtar. Även andra artister har gjort covers som gör låtarna rättvisa och som förtjänar att spelas. Vi börjar med José Feliciano som gör en ganska schysst version av In My Life. Lite långsammare än Beatles men med bra känsla och hör också det fina gitarrsolot. Killen är ju för tusan blind och spelar bättre än många gitarrister som har falkögon. Our places I remember all my life, though some have changed, some forever. and some are living in my life. I've loved them all. But of all these friends and lovers, there is no nobody that compares with you. I love as something new. I know, I know, i never lose affection for people and things that went before. I know I'll often stop and think about them in my life. I love you more. about them in my life. I love you more in my José Feliciano In My Life. Nu lämnar vi det mysiga och småputtriga för nu blir det tungt. Att tänka sig att Beatles kan vara heavy metal, ja det kanske är svårt. Men med den här låten så är det inga problem. Det finns många tunga versioner av den. Den är ju ganska tung redan i originalversionen. De har valt bort McCartneys karaktäristiska tvåtonsglidning på basen men ändå hållit fast vid Ringos karaktäristiska pukslag. Om jag hade haft något hår kvar då skulle jag kastat min hårman fram och tillbaka i en sån där headbanging-grej nu. Men tyvärr om jag försöker mig på det så ser det mer ut som när någon skakar ett skalat ägg. <laughs> Come Together med gruppen Godsmack. Under 90-talet någon gång så uppträdde Joe Cocker i Globen. Vi var några kompisar som packade in oss i en bil och drog till Stockholm. När han gjorde With a little help from my friends så fick jag rysningar. Han hade de där typiska spastiska rörelserna som han hade när han sjöng. Det är hundra procents inlevelse. och det är så himla bra. Just den här låten blev hans genombrott och han gick in som etta på UK Single Chart och hamnade även på både 10 i topp och kvällstoppen. En tid efter konserten då köpte jag en dokumentär om Woodstock och eh, där kunde jag se hans uppträdande live som han gjorde då i augusti 1969 och jag har sett det så många gånger men kommer alltid tillbaka till det. Nu finns det ju på Youtube vilket gör det hela mycket enklare när lusten faller på. Han ser helt galen ut men levererar alltid med perfekt timing och en tonsäkerhet som är helt klockren. stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do I? All I need is my melody. I say I'm gonna get high. How do I feel at the end of the day? Are you sad cause you're on your own? I tell no sad. and it happens all the time. Yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it sure feels like madness. Don't you know I'm gonna make it with my bra låt, fränt arrangerat, eh, schyssta körer men framförallt Joes röst. Nästa låt. Beatles själva spelade in den här låten och höll på i 42 timmar och nötte. Paul var perfektionist och trötta ut de andra i sin iver att få låten att låta precis som den lät i hans huvud. En drogpåverkad Lennon hamrade fram introt på pianot. Paul själv, ja, han sjöng fel på Desmond does his pretty face men lät det vara kvar då det i ett utslag av Beatlesk humor gav låten en absurd prägel. Lennon lyckades hindra att låten gavs ut som singel vilket möjligen banade väg för Marmalade som fick en stor hit 1968 med Obladi Oblada och singlade upp som etta på singellistan. Och det här, det här är lite kul. Marmalades version producerades av Mike Smith. Den producent som 1962 nobbade Beatles- då de provspelade för hans dåvarande skivbolag Decca Records. take some by the hand. Oh, bloody, oh, bloody. Desmond takes a trolley to the jeweler's store, buys a Obladi Oblada Marmalades. Nu kommer en av mina, ja visserligen då, många favoriter men ändå. Karen Carpenter. Hennes mörka altröst spände över tre oktaver. Och utöver att vara duktig sångerska så var hon också en fantastisk trummis. Jag vet inte om hon trummar på den här låten men jag skulle gissa det. Hon trummade ju på väldigt många av Carpenters låtar. Nu handlar ju inte det här avsnittet om The Carpenters så jag får återkomma till henne. Men här kommer Carpenters version av Mr. Postman. Stop, oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Wait. Kiss Mr Postman med Carpenters och Karen Carpenters sammetslena röst. Det som är så fantastiskt med Beatles låtskatt det är ju att det går att göra så fina tolkningar tack vare låtsnickeriets grundkvaliteter som de låtar som vi just har hört eller som den här finstämda vackra tolkningen. Once more and we'll do it all the way through and we'll get it all right. All right? Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly. singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Den otroligt finstämda Blackbird här framförd av Crosby, Still and Nash. Ja, den får avsluta dagens Beatles-frosseri. Under åtta år så producerar de under den tiden 14 odödliga album, 229 sånger som fortsätter att leva Ta till exempel Here comes the sun. Den är snart uppe i en miljard spelningar på Spotify. Ett Spotify som bildades nästan 40 år efter att gruppen splittrades. Otroligt. Många tycker säkert att Ja men varför berättar han inte det här som är så viktigt och varför spelar han inte den här låten som är så bra? Och svaret är att nej men det hinns inte med på 60 minuter. Men stort tack för att du har lyssnat. Vad nästa program ska handla om det vet jag inte just nu. Jag är helt utmattad efter detta Beatles-maraton. Men vi fortsätter den musikaliska resan, var så säker. Tack och kram från din alldeles egen Holger.